Okay na? O, oh, yung sa tula ni Lois ay alit alisin na lang. Kasi ko rin yan dyan eh. Okay. Dapat sila Rambo? Wala. Ah, mukhang ano. Eh, ay, may, may appointment. May ano. mm. Yeah. Oh, o, sige, ako na. Doon tayo. Minsan pa, sermon prayer tayo. Thus says the Lord, Heaven is my throne and the earth is my footstool. What is the house that you would build for me and what is the place of my rest? All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look. Ito yung aking titingnan. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tuntungan. Ano ang bahay na inyong itatayo para sa akin at ano ang dako ng aking pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang taong aking titingnan ah, paborito kong katagayan kailan paman. Siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nakikinig sa aking salita. Okay. Okay, minsan pa dito tayo sa Genesis chapter 6 bilang part 2 ng ating uh, uh, pag-aaral or yeah, uh, sa, sa, sa overview or theological na study sa isang paksa dito. At ngayon, ang focus natin ay sa isang particular na paksa lang, uh, yung tinatawag kong Revisiting the Incom Incorporeality of Angels. Ang hirap banggitin ng anong yon. Now, kaya yan yung title lang na ginawa ko ngayon is kasi yung sa nauna kong uh, mga points na gusto ko sanang i-share. Uh, nung pinakinggan ko yung recording nung nakaraang linggo nating uh, uh, discussion dito or lecture dito, ay napansin ko na minsan sa sobrang dada ako, uh, talagang kumakabig ako ng time. At merong mga puntos ako dito na kung ipapaliwanag ko pa ay pambihira. Aabot tayo ng isang buwan sa theological uh, na pag-aaral lamang ng isang paksa dito sa Genesis chapter 6. Hindi tayo makakasermon kumbaga <laughs> dito, ganyan. And so, uh, hindi ko na hindi ko na ano uh, i-discuss yung mga puntos na ginawa ko sa nauna kong ano dito pero uh, uh, uh, ano lang parang uh, ano bang tawag dito? kumbaga magyabang lang ano. Ah, kunyari, may isang punto dito na gusto ko gusto kong sanang ituro. Yung may kinalaman sa Antichrist, ng ganyan, na kung paano meron tinatawag na incarnation sa, sa ang Son of God, meron ding paniniwala ng incarnation sa sa Antichrist na, na tinatawag. Ganyan mga ganong bagay. Lalo tigit gustong gusto ko yung yung batikos ng mga rabbinical uh, writers or polemics noong panahon pa ni Kristo at sa kanya Apostol Pablo tungkol sa ina ni Jesus na si Maria na isa sa matinding batikos noong unang panahon pa lamang ay ito daw na si Maria. Kaya, di ba, noong panahon ni Christ siya ay sinasabihan na ano, na siya ay kinakasihan ni Belzebub, yung prinsipe ng kadiliman. mayroong pinaguhugutan na dahilan yung ganong ako sa kay Kristo noong unang panahon sapagkat sinasabi ng mga rabbis noong unang panahon na ito daw na si Maria ay kumbaga nakipag-sex o yung demonyo nakipag-sex kay Maria at ang nabuo ay itong si Kristo na kumbaga ay kinasihan ni Belzebub. Yun yung akusa. Yan, isa yan sa part ng research na nakita ko nung sa aking pag-aaral and actually nabuhay yan nung 10th and 13th century sa pamagitan ng isang abot or ng isang monk ganyan yan na nagpaka-scholar pagdating sa pag-aaral ng uh, incarnation ng Antichrist na, na tinatawag. And actually, may kinalaman din dyan yung isa pang gusto kong study ng inkanto na tinatawag. Tawag natin sa Pilipinas inkanto, ganyan. Kasi 'di ba may mga balita noong unang panahon, nakalimutan ko yung book ni Lois, eh, ganon. Pero may mga records nung unang panahon, bagamat maaring sabihin nating alamat ngayon o idea lang, pero by experience na tinatawag or existential na, na, na, na perspective ng mga engkanto, uh, there's a possibility na, na, na, na nung unang panahon meron daw mga babaeng nabubuntis ng dahil sa engkanto. And actually, yung si mama ko, yung kanyang kapatid na si Tita Rosa, uh, yung likod daw nun, nung balahibo, is engkantohin kumbaga. Ganon. And so may mga ganong balita. Now, bakit may mga ganong experience in the past dito sa Pilipinas? At siguro sa ibang bansa, kung ano man tawag nila doon or term nila doon. Well, kasi merong uh, karanasan na nangyayari. And of course, may iba uh, na yung karanasan ay gawa-gawa lamang pero may iba na mapapaisip ka. Ang point dyan is, uh, dagdag yan na paliwanag, isa yan sa puntong pagpapaliwanag uh, sa tinatawag na kakayahan ng mga uh, non-human beings o let's say, uh, mga angels, kumbaga, o fallen angels o ng demons na uh, maki-intercourse, makipagtalik sa mga tao. Okay? So isa yan sa maraming mga punto sana na gusto ko sana i-share pero ngayon ay hindi ko gagawin kasi tatagal ako. Pero ngayon, gusto kong uh, mag-focus lamang dito sa point ng uh, revisiting the incorpore, in, ang hirap manggidin ito. Pag sinabing incorporeality, uh, natandaan niyo yung term na corpus Christi, uh, body of Christ, yung corpus, yung corpse, kumbaga sa uh, English, uh, yun, ang, ang corpus is Latin word for uh, katawan, body, or soma sa Greek, yan. And so kapag sa theology kasi meron tinatawag na corporeal and, and incon, incorporeal na tinatawag. At karaniwang position ng mga theologians pagdating sa nature ng angels ay incorporeal. In other words, wala silang katawan. Okay? Katawan. Anong katawan? Uh, well, unahan ko yung sa points, pero katawan na katulad nating sa tao. But, may mga theologians at hindi ko na bababanggit kasi sa nakaraan ko yun na points, tatagal ako sa lecture uh, na gustong i-revisit yung perspective na ginamit ng mga theologians pagdating sa anong ibig sabihin ba ng uh, tinatawag ng ibang mga theologians na incorporeal uh, inco- inco- incorporealness ng mga angels ng kanilang nature na yon anong ibig sabihin ng mga theologians na sabihin na mga anghel ay walang katawan kumbaga sa wikang uh, Tagalog pa so yan yung ating tatalakayin ngayon Okay, dyan lang magpo-focus. Kasi actually dito, matagal din ito. Matagal din itong ipaliwanag. Okay? Pero isi-simplified ko itong uh, topic na ito. And by the way, by the way, ano, uh, napansin ko sa recording ko na minsan may mga pinagsasabi ako noon, doon, na minsan hindi ko napapaliwanag na tama nga si Frank, grabe. <laughs> Tapos ito actually point na i-discuss ko ngayon na may kinalaman sa incorporeality ng angels is actually pinag-uusapan lang ito sa seminary o kaya ng mga theologians, uh, pagitan ng philosopher at saka theologians, okay? Uh, pero naisip ko, alam niyo naman ako, no? Bakit kakainin lang ito? ito? Bakit nasa hapagkainan lang ito ng mga elite o ng mga intellectual sa body of Christ, kumbaga? Bakit hindi ito ihatid sa hapagkainan ng masang kristyano na katulad natin? So dapat eh, kung ano yung kinakain ng theologians, dapat ibaba din sa masa ng hapagkainan ng mga kristyano upang makatikim din ang mga kristyano ng masarap na pagkain na minsan eh matatagpuan lamang doon sa ika nga eh ivory tower ng mga intellectuals or theologians. At sa panahong ito, that, that, that's why no, patalastas lang, gustong gusto ko si Thomas Aquinas na tinagro ang Dr. Angelicus and Dr. Ecclesiasticus. Kasi bagamat siya mayroon tinatawag na uh, tawag ng unang panahon angelic minds bilang papuri sa kanya, pero marunong mag-level down, merong wisdom itong si Thomas Aquinas na ibaba yung mga kumbaga mga elite na theological something, kumbaga sa ivory tower na yon sa palasyo na yun, na pang mayayaman lang o pang matap ng mga information. Meron siyang kakayahan na ibabayon sa masa, na matikman ng masa, maunawaan ng masa, ma-appreciate ng masa. And actually, kaya nabuo yung kanyang tinatawag na Soma Theologica na book na yon na paboritong paborito ko. Actually, uh, kung, kung, kung ikukumpara, mas paborito ko si Thomas Aquinas pagdating kay John Calvin. John Calvin is a biblical theologian, si Thomas Aquinas ay philosophical theologian. Of course, uh, pagdating sa, sa, sa more on na tamang view, of course, mas maraming tama kay John Calvin kumpara kay Thomas Aquinas. Pero yung methodology ni Thomas Aquinas ay hinahangaan ko. Sabi ko, dapat ganun ang mga theologians, dapat ganun yung mga professors sa seminary na marunong ibaba yung karne sa level ng masa para makakain din yung mga mga tulad natin sa church. Ang kinakailangan natin talaga ngayon ay mga theologians of the church, hindi lang mga theologians ng seminary. Grabe. Naalala ko tuloy eh, yung pagdating sa sa Russia, yung pagkakaiba ng mga verges tapos nung ano, pagdating sa social status. Sa church minsan nangyayari rin 'yan. Eh. Yung mga matatalino, mga tinaguriang elite, kumbaga mayaman sa doktrina, parang hindi na kaya mag-level down sa mga simple lang ng simbahan. Ayoko sa mga yun. Galit ako sa mga yun. Okay? Eh, galit. Tindi ah. Okay, kap kape muna ako. Kita mo yun, nakakapatalastas ako, no? Okay. Pero magandang malaman niyo yan. Part siya ng, kumbaga, ng ministry side ng ating Bible Light Fellowship. Okay, so punta ako dito sa explanation ng incorporeality of angels. Okay. Okay, basahin ko muna ito. Uh, lower than the angels na matatagpuan sa Bible, may ganitong kataga, What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings, or actually angels. Tao yung tinutukoy dyan, na yung tao daw ay little lower than the angels. Okay, Psalm chapter 8 yan. And then, nature of angels, sinasabi dito, of the angels, sa book of Hebrews, he says, he makes his angels winds and his ministers a flame of fire. Yung ministers na yan, angels pa rin yan, okay? So, ganyan yung tinuturing na, na tinutukoy na nature nila. And then, are they not all ministering spirits? sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation. Sayang wala dito sila Rambo sa tsaka si Jackie at paboritong paborito nila to yung ganitong usap saan. And then situation in heaven, and Jesus said to them, the sons of this age marry and are given in marriage. Okay, yung mga tao sa panahong ito, sa mundong ito. But those who are considered worthy to attain to that age, eternal life na kumbaga, and to the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage. Hindi na daw sila mag-aasawa Walang ganyan. For they cannot die anymore because they are equal to angels and are sons of God. Oh, napakatinding patunay namin ito. Part ito ng major verse namin uh, bilang mga angelic view pagdating sa pag-explain ng uh, Genesis chapter 6 verse 2. Pero hindi ko na-explain. Pero, for they cannot die anymore because they are equal to angels. Ang tinutukoy dyan, yung mga Kristiyano na, tayo na nasa langit na, kapag dumating na yung time na yun, nasama sa kasama tayo sa langit, merong glorified or resurrected body, uh, ito yung sinasabi ni Christ, for they cannot die anymore. Kaya ako ginamit yung English, hindi Tagalog kasi parang mas malinaw sa English eh. And I think kayo nyo naman of course. No? Because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. Again. And the number four, glorified physical potential. Hindi ko explain ito mga verse na to, no? binasa ko lang para makita ninyo na meron ako mga uh, biblical verses na jumping board sa tatalakayin ko ngayon. Are they As they were talking about these things, Jesus himself stood, uh, eh, uh, eh, eh, papabisaya tuloy ako dito, stood among them and said to them, Peace be to you. But they were startled and frightened and thought they saw a spirit. Yun. And he said to them, Why are you troubled and why do doubts arise in your heads? Now, ito ay pagkatapos ng Emmaus Road, tapos nagsama-sama na yung mga disciples. And then dyan sa unang kataga, as they were talking, Jesus himself stood among them ang scenario is nag-uusap-usap sila siguro nasa isang kwarto na biglang sumulpot si Christ. Napakagandang metaphysical na pag-uusap yan kung paano nangyari yon. Okay, no? Biglang sumulpot si Christ. Ting! Parang ganon. And said unto them, Peace be unto you. At pinapatunayan yung ganong sinari na sinasabi ko kanina dito sa, sa, sa naunang kataga dahilan sa kanilang reaction. But they were startled and frightened. Startled, ah, ganun. Tapos frightened, ah, gulat, ganun. And they thought they saw a spirit. Kitang? And he said to them, Why are you troubled? Grabe, <laughs> alam niyo yung isang joker tong Panginoon eh pambihira ka, lalo susulpot ka ng ganun. So, hindi matatakot ah. Tapos magtatanong ka, why are you troubled? Parang ganun. And why do doubts arise in your hearts? Pero habang siguro tinatanong niya yan, nakangiti siya. Ganon. Kaya gusto ko ang Panginoong Yesus eh. May humor din siya actually. Lalo tigit pagdating sa, sa look. See my hands and my feet. That is that it is I myself. Touch me. Okay, no? Resurrect, ano na siya, meron na siyang glorified body dito, resurrected body. And then ito, hinahamon niya, ini-invite niya na i-touch siya ng kanyang mga alagad. Touch me and see me. pero ito yung katagang gusto kong uh, mas pansinin ninyo. For a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. Yun, yun yung point dyan. Okay? And when he had said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved <laughs> for joy, pa pwede pala yun, and were marveling, he said to them, Have you anything here to eat? So, meron siyang kakayahang kumain pa rin. Taglay yung tinatawag na resurrected body or glorified body. They gave him a piece of broiled fish and he took it and ate before them. So merong ganong ability yung resurrected body o glorified body na kainin yung ganong substance dito sa planet Earth uh, fish, yun, yung isda. Okay, so yan yung ilang mga jumping board na gusto ko lang malagay sa mind ninyo habang papakinggan ninyo ako ngayon sa uh, pagtuturo natin ano, sa lecture ngayon. Okay, kape muna ulit. Buti na lang pwede na ako magkape. Pero ngayon lang naman ito ulit. Okay. Okay, ngayon sa nakikita ninyo dyan sa diagram na ginawa ko, ganito ang ibig sabihin yan. So, I hope na habang nag-explain ako, ay tingnan nyo lang yan. Now, sa pakikinig ko pala ng, ng minsan ng mga tinuturo ko na alam ko na minsan may mga questions ano, na pumapasok sa inyong mind and so minsan, ito yung disadvantage ng, ng online natin ano, kasi hindi tulad nung dati na, na physically, pag ganito, si mama agad magtatanong eh, ganon. <laughs> parang i papasok agad si mama, eh paano yung ganito? Parang ganon. So, namimiss ko yung mga ganong mga time. Anyway, pero ito. eto. Yung diagram na yan, uh, tingnan nyo lamang yan. Okay. Dichotomy and, di eh, and di dimensional difference. Okay, anong ibig sabihin yan? Ganito yan. Unang punto, uh, base sa nakikita ninyong diagram, etong tinatawag nating okay no, may dalawang being, human and angels. And base sa mga binasa nating talata kanina, pwede kong masabi, and I think panig kayo, no? na magkaiba ang nature ng tao sa nature ng angels. Okay, no? Okay, kasi kung sabi doon sa Hebrews, na kung ang angels ay spirit at hindi siya kat nagtataglay ng katawan na katulad nating tao, therefore, mayroon difference. Okay, no? Pero dito muna ako mag-focus sa humans. Okay? Uh, medyo medyo parang wala ito sa sa topic natin sa na may, may kinalaman sa incorporeality itong sinatunong medyo singit pero nilagay ko diyan kasi medyo dagdag na paliwanag lang eh okay ganito ganito etong sin na tinatawag natin yang diyan sa diagram pagdating sa human yung sin yung kulay itim okay no Okay, so yung tao, uh, siya ay pwede nating tawaging dichotomy Okay, no? Dichotomy. Now, hindi ako pupunta dito sa, sa, sa theology na dichotomy and trichotomy, no? Nausap, nausapin, ano? Ang punto ko lang dito is yung ang tao ay mayroong material and immaterial part. So, yung kanyang material part ay yung kanyang body, yung immaterial part niya ay yung kanyang spirit o yung kanyang soul. Okay? Suke or Newman na tinatawag. Now, alam naman natin, oh, you lost your network? Na naririnig pa ako ba? Okay. Okay na yata. Etong kasalanan na pumasok sa buhay ng tao, which is nasa post-Adamic na tayo no, na situation ng, uh, ng, ng buhay ng tao. Okay, no? Nung pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, which is representation dito sa diagram, etong itim, Etong kasalanan na ito na minsan ay tinatawag na sin nature of flesh ay humahad lang sa potential ng spirit o sa kakayahan ng spirit na tulungan at i-assist or i-enable yung body o yung katawan, okay no, itong katawang ito na makita yung spirit world. Okay? Ulitin ko yan ha dahil sa kasalanan, uh, shortcut itong explanation na ginagawa ko lang, no? So, uh, sige lang, pakinggan niyo lang ako. So, dahil sa kasalanan, yung tawag ko, yung kakayahan ng spirit, okay, no? Ng immaterial part, yung potential ng spirit na i-assist o tulungan yung katawan ng tao na makita yung spiritual spiritual reality o yung spiritual world hindi yun nangyayari hindi yun nagaganap nang dahil sa panghahadlang ng kasalanan okay now may mga pagkakataon na dahilan sa divine interven <laughs> Bisaya ngayon. Okay, so good. Okay, nang dahil sa divine intervention, yung parang kidlat dyan, yung yellow, yan, na, na nag intervene siya, no? And take note ha, yung sa, sa diagram na yan o sa illustration na yan, uh, nag-intervene siya hanggang dun sa kasalanan, sa, sa itim na yon. And so, but by God's intervention, etong, etong hindrance na ito sa pagitan ng spirit and body sa buhay ng tao ay temporaryong nababali. Okay? Temporaryong nababali. It tem, it, ano, na temporaryong nababali yung tinatawag na ah, ban of sin, yung dikit ng kasalanan o yung pagcover ng kasalanan sa spirit o sa potential ng spirit ng, ng tao. At nagbibigay ito, yung intervention ng Diyos, ng entry point. Okay ha? Entry point ng pinto or ng durungawan o ng window sa kakayahan at ability ng spirit para matulungan niya yung body o yung katawan ng tao na makita yung spiritual world. Okay ha? So yan yung theoretical explanation. Okay no? Kung bakit uh, yung tao ay nahihirapan gamit yung kanyang common sense or sense, experience, katawan, eto, ayan, mata, ilong, ganyan, kung bakit nahihirapan ang physical na mata ng tao na hindi makita ang spiritual world kasi yung kanyang spirit na binabalutan o nilulukuban ng sin o ng sin nature o ika ng mga theologians, original sin, nahahadlangan ito sa kanyang potential, yung spirit ha, espiritu ng tao, na i-assist assist o tulungan ang katawan ng tao na makita yung spiritual world. Kasi, ang spiritual world ay makikita lamang or magkakaroon ka lamang ng connection doon kung meron kang um, substance na para doon. Tawag ko na lang substance, no? At sa, at, at sa buhay ng tao, sa nature ng tao, yung substance na para doon ay yung spirit niya. So, so spirit for spiritual world, body for material world or physical world. Okay? So, ganyan yung simple explanation. Okay, may mga example, no? Pero mamaya ako papaliwanag. For example, dito sa ganyang sinabi ko kanina, yung istorya ni Balaam at saka yung kanyang asno. Okay, no? Naka-encounter sila ng angels. Okay, so tigil muna ako. I hope na naunawaan ninyo pagdating dyan sa human uh, experience na yan, yung dichotomy and dimensional uh, experience or hindrance o problem ng tao pagdating sa spirit world, gawa ng pangahadlang ng kasalanan. Pero dahil sa divine intervention, minsan temporaryong nababali yung ganong hadlang or nabibigyan ng butas yung ganong hadlang and so nakakadaan yung kakayahan ng spirit na matulungan yung katawan ng tao to somehow see yung nangyayari sa spiritual world. Okay? And then isa pa no, paalala ko lang, lang, yung nangyari rin kay, kay Eliseo and then yung sa kanyang lingkod na si, ano ba yun, Gehazi yata, something na ganon, na makita na mayroon pala mga karuwahing anghel sa kanilang paligid. Kasi by God's divine intervention, uh, divine intervention ay binuksan ng Panginoon yung mata ng lingkod ni Eliseo para makita, uy, yung isang spiritual reality. Kita niyo yan? Okay. Pero explain ko pa yun mamaya. Dito tayo sa angels na. Okay. Kung mapapansin ninyo, nilagyan ko ng question mark yung spirit sa labas kumbaga yung sa nature ng angels sa bilog na yan na diagram para sa angels kasi yan nga yung tinatanong ng mga theologians kine-question yung usapin ng incorporeality o ng kung yung nature ng angels, yung kanilang kalikasan. Dumaan yon sa questioning ng ibang mga theologians. Okay, so ganito. Gamit yung kaninang binasa ko sa Hebrews chapter 1 verse 14 na tinawag ng may akda ng Hebreo yung mga anghel na ministering spirits. Kaya pala nagaganito yung bunganga ko kasi nang sa aircon nakatapat sa akin ganyan nilalamig ako actually, <laughs> parang ganon. So, tinawag sila ng may akda ng Hebrew na ministering spirit. So, in other words, sila ay pneuma. Sa, sa, sa Grego pa, sila ay spirit. Spirit being. Okay? So, pakinggan ninyo itong mga susunod na o yung mga punto rito na tanong ng mga theologians. Okay. Bakit sila tinatawag na spirit? Okay? Bakit ganun yung katagang ginamit ng mga may akda ng Biblia patungkol sa mga anghel? Na sila'y spirito. Bakit sila spirito? Bakit katagang spirito? Bakit tinatawag na spirit? Ito yung unang punto. Tinatawag sila na spirit sa punto na kasi kumpara sa katangian o kalikasan ng tao na merong body and spirit, no, na, na ang tao rin, na dichotomous being, wala kasi silang body. Nakatulad ng body natin. Hindi sila physical being eh. Okay? So yun yung isang punto kung bakit sila tinatawag na na na spirit kasi wala silang kumbaga sa word pa ni Christ yung spirit walang flesh uh, walang walang flesh ganun uh, walang walang katawang tao, ganyan. Walang corporeal na, na nature, na kumbaga. Walang corpus, walang flesh. Etong, etong, eh, the last of the flesh ako, eh, etong flesh na to, katawang ito. So yan yung punto lang, bakit sila tinatawag na uh, spirit? Kasi wala silang ganitong taglay na katawan. So contrast yun sa, sa kalikasan ng tao na may katawang ganito. So in that sense, kung wala silang katawang ganito, flesh and bones, eh, spirit sila. Okay, ganon. Pero ito yung next na follow-up question or point sa ganyang uh, uh, kumbaga punto ng uh, mga theologians. But kung sila kasi ay tinatawag na pure spirit, kasi may ibang mga theologians na tinuturing o sinasabi na yung pagiging spirit beings ng mga angels ay pure spirit. Pure spirit. Now, nung dumaan sa process ng questioning kung ano yung pure spirit, medyo hindi nakapagbigay yung mga ho- nag-hold ng position ng incorporeality ng mga angels kung ano bang ibig sabihin nila nun. In a, ah, sorry to say sa ganitong katagan, in a, in a metaphysical sense, parang ganun. Ah, so ito yung question. But kung sila ay pure spirit kasi, no? Paano sila makikita o, mamam, o, mamam, o mamamalayan ng isang tao na flesh and blood? Yun yung question ng ibang mga theologians. Kung sila ay pure spirit lang talaga. Okay, paano sila makikita o mamamalayan ng isang tao na flesh and blood? And, eh, eh, no, just a footnote, no? Uh, naging usapan dati namin sa Bible school, pagdating sa tinatawag na re- resurrection body, kasi sabi ni Christ, flesh and bones. Pero pagdating sa resurrection body natin in the future, o kaya glorified body natin, do you think meron pa tayong dugo? Kasi natandaan ko yung sinabi ni, Pla- ni Pablo, flesh and blood cannot in- inherit the kingdom of God. And so may ibang mga speculation sa mga theologians na naglaro sa mind nila na pagdating kaya sa resurrection body, may dugo kaya tayo? Ah, just a footnote. Okay? Now ito. Pagdating kasi sa resurrection body, no, pag pa, pa, resurrection body, yung katawan natin yan, pag namatay na tayo, isasauli kumbaga sa atin yan ng Diyos eh. Okay? And then pagdating sa tinatawag na heaven uh, sa sa heaven and hell, uh, meron ngang punto na tinatawag na ito ay literal place kasi nga meron sinabi ang Panginoong Heso Kristo na huwag kayong matakot sa pumapatay lang sa kaluluwa kundi parehas na pumapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. So pagdating doon sa tinatawag na lake of fire, no? na kung saan paghahagisan kay Satanas, sa Antichrist, ganyan, at saka sa beast, at sa mga unbelievers, yung mga itatapong unbelievers doon, daraan muna sa tinatawag na uh, resurrection eh. Kasi may dalawang uri ng resurrection basically, yung pagkabuhay ng mga matuwid at paka, saka pagkabuhay na magmuli ng mga masama. And so yung mga masama mula pa sa panahon ni Adan, lahat sila muling bubuhay ng Diyos para lamang itapon sa dagat-dagatang apoy. Eh. and so pumasok nga na yung idea na yung heaven ay literal place at saka yung hell, it's a literal place din. No, mat matinding usapin yan. Sarap na usapin yan actually. Gustong gusto ko rin yan. Paano mangyayari yon in a metaphysical way? It's a good ano, theological uh, thing na dapat i-discuss o pag-aralan. Pero itatapon doon yung mga taong binuhay na maguli, binigyan ng katawan uli, itatapon sila ng Diyos doon sa dagat-dagatang apoy. And so, pahihirapan sila hindi lamang sa spirit conscious consciousness, kundi sa body consciousness. Kita ninyo yun? And so, and so ang, ang punto doon is ganito. Ah, pagdating sa langit, merong katawan pa rin ang tao at kung yung tao ay may katawan pa rin, okay, uh, sa langit na lang, glorified body or re- uh, resurrected body, uh, mamaya ko itong punto pero unahin ko lang. So, kung merong katawan yung mga believers sa langit, no? At makikipag-communicate sila sa mga angels, kung ang mga angels daw ay pure spirit lamang, ano yung contact point na tinatawag? Paano mangyayari? Okay, um, mamaya, mamaya ako na-explain. Okay, patuloy lang ako. So, may mga theologians na, na, na, na nag-conclude kasi kung pure spirit na tinatawag, para bang ang dating walang locality, walang locality, no? yung mga angels. Pero hindi pwede yun kasi sila hindi naman omnipresent uh, sila'y creature being eh. Ganun, sila'y mga nilikha rin, hindi sila creator. Ang Diyos lamang yung siyang omnipresent o sumasa lahat. Pero, pero ang mga anghel, hindi sila sumasa lahat. Sila yun nga, kulong din ng espasyo at panahon. Finite sila eh. And so, space-time bounded din sila. May locality. Therefore, kung merong locality na tinatawag, therefore, merong tinatawag na katawan. And actually, no, pag Uh, medyo philosophical ito. Pero kaya tayo nagkaroon ng word na katawan o body or soma sa, sa, sa wikang Grego is dahilan sa yung body is nangangahulugan ng locality, ng kinalalagyan sa wikang Tagalog pa. And so yung katawan is pwedeng isalin sa kalagayan, kinalalagyan. And so yung body ay pwedeng isalin sa uh, is, uh, being in yun. And so, kung ang mga anghel ay may ay finite o bounded din ng space and time, dapat meron silang locality at kung merong locality, merong kinalalagyan yung kanilang nature na yon. Hindi pwedeng parang wasak yon or yeah, disperse lang sa kung anumang area, hindi. Meron silang locality rin dapat. At kung merong locality, therefore, there must be a body. Of course, hindi body nakatulad ng sa tao. Pero may uri ng katawan or being in na tinatawag. Okay, no? Being, no? Being, lagyan nyo lang ng in. O, being in. Sila'y mayroong tinatawag na ako. So, wikang talag- Tagalog na lang. Ang mga anghel ay dapat na may kinalalagyang katawan. Okay, no? Pero pag, pag ginamit ko yung word na katawan, wag, wag sa human na katawan, ano? Kundi uh, kalagayan. Okay? Merong kinalalagyang lagayan. Okay? Oh, kung paano yung kaya natin tinatawag yung yung body natin na kumbaga temple ng Holy Spirit at saka actually tinawag din ni Pablo na tent ng ating spirit no? Ito ay tent o, o kaya bahay ng ating spirito kasi ito yung kinalalagyan ng ating spirito. Okay? And so sa anghel din, yung kanilang nature dapat meron din yung kalalagyan Okay? Dapat meron din yung kalalagyan. Kaya, naging question ng mga theologians, kaya naka-question mark itong spirit-spirit na yan sa diagram. Kasi tinatanong ng ibang mga theologians, yung human na yun, na nature, sa Greek pa, yung spirit na yan, na nature ng mga angels, hindi kaya yan yung kanila namang katawan, yung spirit na yan na tinatawag Okay? Spirit, hindi pure spirit na katulad sa Holy Spirit o sa Diyos as a spirit being. Just lang ang just lang eh uh, sa, sa, pananaw ko no gamit yung pananaw ng ibang mga theologians just lamang yung siyang dapat tawaging pure spirit. Okay? Pure spirit kaya hindi mo siya makukulong ng ng locality. Parang ganoon. Okay, uh, me- me- medyo medyo ano na yan, malalim yan, philosophical yan. Pero yun, so ang sabi ng ibang mga theologians, yung spirit na yun, na kaya tinawag na spirit kasi iba lang sa katawan ng tao. Hindi siya corporeal, na katulad ng sa tao na ito. Ganyan. And so kung hindi ganito, tinawag na lang sa katagang spirit. Pero yung spirit daw na yun, ang naging tanong ng mga theologians, hindi kaya yun, yun yung katawan nila Okay? So nagkaroon ng question, katawan nga kaya nila yon? O yun yung loob naman nila? Yung spirit nila. That's why may dalawang question mark. Okay. Now, tuloy ako, tuloy ako. Now, uh, and so, uh, next na follow-up doon na question ganito. And so, uh, na, na punto is ganito. And so, sa langit, uh, kung, okay no, sa pagitan ito ng mga believers at saka ng angels sa langit, kung para magkaroon ng komunikasyon or fellowship yung mga Christians o yung saints sa anghel doon sa langit, dapat na mayroong point of contact sa pagitan ng dalawang magkaibang nature na beings, human and angels. And actually, dapat merong tinatawag na full contact or full being contact or communion kung talagang yung langit ay langit. Kasi ang langit is supposed to be a place of communion or harmony of beings. So, hindi magkakaroon ng harmonya kung walang tunay na fellowship o walang point of contact sa dalawang magkaibang being na ito. Kung ang angels ay pure spirit, paano siya magkocontact sa isa ang glorified body o resurrected body kung walang point of contact sa ganung existence ng uh, ng taong yun as a glorified human being doon sa langit. Now, ngayon ay nagsasalita ako philosophically at alam ko na may iba na hindi na makaintindi. Okay lang, hindi ko na explain kasi dadako na ako sa ganitong punto. Pero sinasabi ko lang kasi pag, pag ko pa yan, medyo mahirapan na tayo. Uh, ah, ah, dumadalo yung ating minuto dito. And and so uh, next na punto pa doon. And so uh, there's a sense na paniwalaan at isipin na ang mga anghel daw, eto na no, ay may dichotomy nature din na katulad ng sa tao na body and spirit. Pero ulitin ko again ha, para kay mama, hindi body na ito ha. Okay. So pagdating daw sa mga angels, may iba mga theologians na naniniwala na meron din silang dichotomy nature. Bagamat iba sa human dichotomy na nakikita natin diyan sa, sa, sa screen o sa diagram. Subalit, yung dichotomy na meron sa angels na yon ay dapat na may point or ability of contact or connection sa human dichotomy na tinatawag. Okay? Okay, alam ko medyo malalim-lalim yan. Okay lang yan. Pero ituloy ko sa next diagram. So, ganito yung nangyari. Okay, next diagram. Kumpara sa pneuma or being in o kinalalagyan na lagayan no, ng humans na hinahadlangan ng sinful nature ng tao, ito yung kanina, uh, uh, na, na mag-assist or tulungan yung katawan o yung, yung body ng tao, ang being in ng anghel, fallen man o hindi, fallen angels man o hindi, ay walang harang. Walang harang na katulad ng dito na mayroong sin sa atin. Uh, alam ko, moron yung iba dito, speculations ng mga theologians, it's okay. Pero sinasabi ko lang yung teorya para medyo matikman ninyo yung ganyang uri ng uh, usapin sa, sa ivory tower ng theology, ng mga theologians natin. Pero kumpara kasi sa being in or nature ng mga angels, wala masyadong sinasabi ang scripture na uh, na merong hadlang na katulad ng sa tao na, ah, na, na sa punto ng kasalanan na mayroon sa nature ng mga angels. Okay, no? Kahit sa fallen angels, something na ganun eh na, na ang point is ganito. Since walang harang sa being in ng angels na yan, na nakikita nyo sa screen, kung ano man yon Therefore, may sink yung kanilang dichotomous nature kumpara sa sinful nature nating mga tao na humahad lang upang hindi makita makitang literal at regular at normal ang spiritual world. Okay. Ah, ito na, ito na, ito na. Okay. So, merong tinatawag na dichotomous na nature din yung angel na katulad rin, na, na, na kung paano yung tao ay may dichotomous nature din. Okay. So, nakikita niyo yung mga linya din, ganito. Yung spirit to body dito sa humans, yung spirit yung nagbibigay kakayahan sa body ng tao para makita yung spirit world or makita ang angels. Okay? At dito sa lupa, mangyayari yon by divine intervention. Kapag sa langit, kapag wala na yung kasalanan sa buhay ng tao, magkakaroon na ng sync. Parang sa cellphone nun, at sa computer, sync. Nagkakaroon na ng harmony, completeness, kasi wala nang harang ng kasalanan or sinful nature. Kaya sa, sa theology, tinatawag na glorification na. Yun na, glorified body ka na. Kasi wala nang presence of sin sa, sa katawan mo o sa buhay buhay mo. And so kung wala ng presence of sin as a glorified body na or human being na, yung spirit mo at yung body mo doon sa langit ay nagkakaroon ng harmony and sensing na hindi na mahihirapan yung body mo na kaya tinawag na glorified body na na makita yung spiritual world. Hindi tulad sa nangyayari dito sa planet Earth na mayroong humaharang na kasalanan. That's why hindi makita ng body ang spiritual world. Pero yung mga angels angels, noon pa man hanggang ngayon, yung kanilang nature ay walang harang. Therefore, kahit dito sa planet Earth, yun na, meron silang kakayahan to influence yung material world o yung physical uh, world o yung katawan ng tao, ganyan. Okay? Okay, ah, medyo buwela ako, buwela ako ulit. And so, etong, etong, etong, yung being in na ito, sa angels na ako, etong being in na mystery actually kung ano yan, sa angels na yan, yan yung nagbibigay sa spirit na, na, na, na, na, na kumbaga, yun yung katawan ng, ng, ng, ng, ng, ng angels, ano, yan yung nagbibigay sa spirit being ng, ng, ng spirit body kumbaga that's why si Lois uh, isang theologians na si na, na, na si Chafer na tinatawag Lois spiritual Chafer yung kanyang ginamit na kataga para sa sa katawan ng angels ay spiritual body okay So gusto ko lang i-footnote yun. So yung spiritual body ng angels, dahilan sa potential ng being in na yun, na kung ano man yun, hindi natin yung alam, yung being in na yun, kung ano man yun, yun yung siyang nagbibigay sa spiritual body ng tao na makakommunicate hindi lamang sa spirit ng tao, kundi maging sa body ng tao. And therefore, yung spirit na yun, na, na, na, na, na, na kumbaga, na, na under ng control ng being end na yon sa loob ng anghel kung ano man yon, yun yung nagbibigay ng kakayahan. Since mystery yan, yun yung nagbibigay ng kakayahan sa spiritual body ng angel na yon na ano, magkaroon ng scenario sa Genesis chapter 6 verse 2 na ano? Na buntis eh, ng mga babae. Okay? So, ganito. Lastly, ganito. 11.30 na. 11.13 tinatawag ko itong puntong ito, sunod pa rin itong punto, the error of ghost description. Na tinatawag ko, the error of ghost description. Usually, sa movie, Now, uh, ina-expect ko, no, sa mga pinagsasabi ko ngayon, nakakalito, no? Okay lang yun, okay lang yun. No? Sadyang mahirap ito. Pero at least nakikita ninyo may, may ganitong ano pala, okay? No? Pero ito, the error of ghost description. Usually sa movie, ang ghost ay ipina yung multo na tinatawag no ghost no sa mga palabas ay ipinapakita o dinidescribe na walang kakayahan na i-touch ang body o yung katawan ng tao. But I think, uh, I think dapat pag-isipan yon, suriin yon. I think gamit yung explanation ni Thomas Aquinas tungkol sa mga anghel. Okay, no? Wala akong time para man yun. Yung pneuma na tinatawag, yung spirit na yan, in a, metical, in a metaphysical uh, perspective, pagdating sa pneuma, hindi theological ay isang superior or higher nature kumpara sa body na kasalukuyang inferior na nature. Etong kaya kaya kaya doon sa Psalm chapter 8 tinawag na yung tao ay lower uh, a little lower than the angels dahilan sa yung tao na taglay pa yung sinful nature tapos may katawan eto flesh and blood na yan ay eto kumbaga pagdating sa computer o sa cellphone ano to eh outmoded na ito eh outdated na. Pero yung, yung nature ng angels, yun yung upgrade. Okay, no? And so, since superior yung, yung, yung nature ng angels kumpara sa, in, sa, sa, sa, sa nature ng tao na inferior, and so, bilang upgrade, tawag na lang upgrade, ano, sa angels, bilang upgrade, may ability sila na ano, na magkaroon ng point of contact sa physical. Kasi superior sila eh. So bilang superior, part ng karakteristik ng superior ay yung makapag-communicate sa inferior. Parang ganun. That's why may mga pagkakataon na mga anghel, lalo higit sa senaryo, no? di ko to ma-explain, pero gusto ko lang sabihin, Genesis chapter 18 verse 19, na may mga anghel na nagpakita kay Abraham na kayang kumain ng tinapay. Kita niyo yun? And actually, meron tinatawag sa Psalms na angel food. Isa pala yon sa point na gusto kong, uh, ah, yung sa nakaraan kong outline. Pero napakalawak na usapin yun na kahit sa panahon ni Thomas Aquinas, pinag-uusapan yung angel food. At alam niyo kung ano yung angel food na yon? Uh, ah, sa konteksto na ng mana yung kinain ng mga Israelita doon sa desierto nung humingi sila ng provision sa Panginoon and then yung Panginoon nagbigay ng mga tinapay na bumababa mula sa langit may mga theologians in the past na nagkaroon ng speculation or opinion or theory na yun talaga ay pagkain ng mga anghel. <laughs> Grabe, no? Wow. Wala lang. Magandang pag-isipan yun. Kaya tinawag na angel's food mismo, kataga mismo sa King James Version, pagkain ng mga anghel. And so ang point is, kumpara sa ghost description ng secular, no, na parang walang kakayahan yung ghost na mag-touch ng body, kapag titingnan mo gamit ang theological uh, uh, uh, uh, speculation or deduction ng mga theologians natin sa scripture, it's possible. I mean, na yung spiritual body ay magkaroon ng pag-touch sa physical body. Parang ganun. Kasi nga upgrade yan eh. Kumpara sa katawan ng tao na inferior. Now, dito ako magtatapos. Dito ako magtatapos sa uh, sa sa senaryo ni Balaam. Genesis uh, nasulat ko ba to? Uh, Genesis Numbers 22. Okay, Numbers 22 ah, wag ko nang basahin kasi kung babasahin ko pa, tatagal pa ako sa aking istoryahin na tinatawag. Okay? Pero I think alam niyo yung storya. Pero may ilang punto dito na dapat nating makita. Sa ganyang senaryo, uh, tinatawag kong intersection of dimensions. Dito na ako magtatapos. Okay? Uh, unang punto, yung donkey. Okay, no? Yung donkey ay physical, yung dunking yan, ayon sa kwento, sa King James Version, ang ginamit as eh. Kaya ang pangit, eh, Abraham's as, parang ganun. Pero yung dunking na yan, ay yung asno na yan, ay physical. No? Physical, no? Pero ayon sa sinari ng kwento dito sa Numbers 22, yung as ito, nakikita yung anghel. Nakikita ng asno yung anghel. Walang binigay na explanation si Moses kung paano nangyari yon. Pero nakikita ng anghel. Basta ipinasok na lang yung senaryo o yung storya na uh, yung, yung itong asnong ito ay humihinto, umiilag kasi meron siyang nakikitang anghel na may espada. Okay, no? So, yung anghel, neoma, spiritual body, yung asno, physical. And then, number two na punto, si Balaam, etong nakasakay na yan, tropeta, tinatawag na false prophet, etong si Balaam, physical of course. Hindi niya nakikita yung anghel kumpara sa asno na nakakakita sa anghel. Okay? Third point, eh, etong anghel na ito may hawak na espada. Ngayon ang question, ano yung espadang yun? Pneuma rin ba kaya yun? Spiritual sword? Parang ganun eh. Literal sword ba yun? O ganun? O spiritual sword? At kung spiritual sword, ang sabi, may kakayahang pumatay kay Balaam. So kung may kakayahang pumatay yung spadang yon as an instrument or means na gagamitin ng anghel na ito na hindi nakikita ni Balaam na patayin yung etong si Balaam gamit yung sword na yon kung ang sword na yon ay pure spirit, kumbaga, or, de, de, or spirit lang, or ghost, ghost no, kumbaga, no, na, na description, hindi yon tatalab sa leeg ni Balaam kung paniniwalaan natin yung ghost description na napapanood natin sa TV, hindi pwede. Kasi walang tinatawag na point of contact. And so yung sword na yun, ano man yun, at yung angel na yun, dapat merong tinatawag na nature na kung saan magpo-point ng contact sa physical. Kita ninyo yon? I know na metaphysical ito, pero tingnan nyo lang, yung ganun, yung ganun question, no? Kung yun ay talagang parang ghost lang, di ba? Sa mga storya, ah, sa mga palabas, yung ghost tumatagos lang sa katawan, parang ganun. Kung ganun yung mangyayari, hindi niya mapapatay si Balaam. And so yung sword na yun, kung ano man yun, ay merong kakayahan na mag-penetrate sa physical at apektuhan yun. Okay? Hindi mamamatay si Balaam kung wala yung penetration sa katawan ni Balaam o kaya ng asno. That's why yung asno takot rin. Okay? Ibang explanation yun. Yan yung third point. Fourth point is ganito. Sinasabi sa verse 28, Then the Lord, yung Diyos of course is Nyoma, pure spirit, ah, ang ganda pa nito pero di ko explain. Yung, yung Diyos, inopen niya yung bunganga ng asno na physical. Si Lord ay pneuma, pure spirit, yung donkey, physical uli. And then binuksan daw ng Panginoon yung bunganga ng asno. So divine intervention dito sa planet Earth. Okay no? Divine intervention. At anong nangyari? Nagsalita yung asno. Now, uh, sa, sa punto ni ni ano ni ano ni ni, ni Thomas Aquinas? Miracle ba yung nangyari? Kung si Thomas Aquinas, by his definition ng miracle yung, yung susundin, hindi miracle yung nangyari. Bakit? Kasi may mga theologians or may mga parang tulad ko naniniwala na noong unang panahon pa lang, I mean, noong panahon ni Adan, di ba sa Genesis na pag-aaral natin, na, na, nabanggit dito, meron talagang language yung mga, yung mga hayop, pero nung bumagsak yung tao, na loss ng tao, as ah, a tao, ni, ni Adan, yung kakayahan na yon na makipag-communicate sa mga hayop. Okay? That's why yung, yung tawag kong power of naming ni Adan, meron siyang way ng pakikipag-usap. Okay. Uh, pero it's a footnote, ah, footnote lang. Okay. And so, nung binukas ng Diyos, yung bunganga ng asnong iyon, nagkaroon ng contact yung sa, sa, sa animal days tawag, tawagin ko na lang animal animal realm patungo sa human realm nagkaroon ng pag-uusap na dati hindi nagaganap And eh, ang kakatuwa sa, stro- sa storya, lagi ako natatawa kapag binabalikan ko ang storyang to, hindi nagulat si Balaam. And take note, hindi to naganap. Silang dalawa lang, may dalawang saksi. Kasi sa kwento, kung babasahin ninyo yung senaryo, may dalawang lingkod na kasama itong si Balaam habang papunta sila. Okay? Pero hindi yun pinagtuunan ni Moises sa kanyang storya. Pero nagkaroon ng pag-uusap itong propetang Balaam at saka itong asno. <laughs> Nakipagsagutan, nagkaroon ng argument kung babasahin niyo yung kwento. But ang point is, nagkaroon ng intersection construction ng dimensions. Kita niyo yun? So, sa senaryong ito, una, meron ng intersection ng dimension sa pagitan ng hayop at saka ng angel. Animal world and then ang angelic world o ng angelic realm. Pero hindi pa na nakikita o hindi pa nagkakaroon ng intersection sa pagitan ng human realm at saka ng angel realm. Kasi hindi pa nakikita ni, ni, ni Balaam yung anghel. Kita niyo yun? So may tatlong dimensions dito actually na nagkakaroon na ng point na nagkaroon ng point of contact. And yun nga, pagdating sa verse 31, mababasa natin na nung binuksan ng Panginoon sa King James Version, Then the Lord, again the Lord is Nyoma, Spirit, opened the eyes of Balaam. Si Balaam, tao, physical, verse 31. So nagkaroon ng divine intervention. At nung binuksan ng Panginoon yung mata ni Balaam, no? Remember yung sinful nature, no? No? Na humahadlang pa, sa katawan ng tao, no, sa senses, para makita ang spiritual realm. So yun ang Panginoon, parang kidlat, nagkaroon ng divine intervention, nakawala yung potential ng spirit na sa, na, na, na, na, sa ilalim ng agapay ng Panginoon na makita ng physical na mata ni Balaam na merong anghel. Kita niyo yung point? Yan yung point ng mga theologians. Okay? And so, uh, pagdating dun sa tinatawag na intersection na yan or dimension na yan. So nung sa tulong ng Panginoon, binuksan niya na yung mata ni Balaam, nakita niya na may anghel. Kita niyo yun? So yan yung tinatawag na intersection of dimension. And then, actually, uh, pag nagkita-kita na lang tayo, kung gusto niyo i-follow up ako dito, meron akong tinatawag na yung nangyari dito, na ipaliwanag ko to kay Eric hapon, pero sa ibang usapin, is yung tinatawag kong inters... paborito ko itong usapan. Lagi ko itong, lagi ko itong ginagamit. Tinatawag ko itong intersecting of 3D to 2D or 2D to 3D dimension or realm. Okay? Uh, yan yung tinatawag ko dyan. Mahilig kong gamitin yung 3D and 2D dimension. Pero ganito yung nangyari dito. Pero balik ako sa panapos na punto. So itong anghel na ito, para, mag, para mapatay niya si Balaam, dapat merong point of contact sa physical realm. And so yung angel sa kanyang nature, kung ano man yung being in na yun, kumbaga no, sa loob niya. Dapat yung kanyang tinatawag na locality or katawan or kinalalagyan ay mayroong ability yon to communicate sa physical ng tao upang magkaroon ng tinatawag na intersection o pag-uusap or communication o pagdating sa langit fellowship. Kita niyo yon? And so kung merong ganyang punto sa theology, think tungkol sa nature ng angel if it is a possible theological theory or conclusion. Therefore, pwede namin sabihin na naghahawak sa angelic view hindi mahirap isipin na ang anghel ay makabuntis ng babae. See the point? So that's the point. Kasi merong ability of intersection ang spiritual body na tawag ni Schaefer sa human body. Kung paano nagaganap yun, walang intel ang scripture, pero yun ay implication at deduction sa senaryo na binibigay or kataga at senaryo na binibigay ng scripture. Kita niyo yan? So yan yung uh, pagbubulay natin o pag-aaral natin pagdating sa tinatawag na uh, katawan or katangian o kalikasan ng anghel. Medyo masakit sa ulo, no? Pero kung sumakit sa ulo, ayos lang yon Normal lang yon Tinga ako dito, eh, kinakailangan ko ng medical. Ganun. O sige, so yan yung ating pag-aaral ngayon sa mga sandali, sa mga sandali ito. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat minsan pa sa aming uh, pagbubulay, pag-aaral na ito pagdating sa isang <laughs> actually misteryong ito pagdating sa kalikasan ng anghel. Of course, etong mga bagay na aming napakinggan ngayon, mga itinuro ko Panginoon, ay hindi ito rule of faith uh, bawat isa sa amin dito ay pwedeng mag-disagree sa ganitong point of view or pwedeng gamitin ang view na ito bilang jumping board ng kanilang uh, further studies. Pero Lord, nagpapasalamat lang kami na merong ganito palang theological speculation pagdating sa isang talata ng Biblia or scenario sa Biblia. And so ito'y nangangahulugan Lord na pagdating dito sa lupa, totoo nga talaga, merong mga bagay na uh, mahirap pa sa unawa namin na kung saan marahil maunawaan na lang namin kapag dumating kami Panginoon sa langit. And, and so therefore, para ngayon pa lang Lord, pwede naming masabi na yung langit pala ay further studies namin. Ito yung lugar ng uh, ah, further studies po namin na hindi magtatapos sa lupang ito yung aming pag-aaral ng theology kasi it could be pagdating sa langit Lord ay um, mag-aaral pa kami ng patuloy. And the fuck, Lord, yung sabi ni Paul, we will judge angels. Paano yun, Lord? Ngayon kami, mga Kristiyano, ay uh, bibigyan mo ng kalagayan na hahatulan namin yung mga anghel. Paano yun, Lord? Oh, it's a mystery. It's a mystery. And so, merong ganong fellowship, merong ganong communication, natawag ko, Lord, 2D to 3D, and 3D to 2D intersection. It's a mystery, Lord. Pero nagpapasalamat kami na pwede naming maibaba itong mga minsan ay hindi natitikman ng mga kapatirang masa, mga kapatirang uh, Kristiyano Panginoon na kumbaga yung ganitong pagkain uh, itinatambak lang sa mga seminaryo. Pero ngayon Lord, uh, binigyan mo kami ng pagkakataon na bagamat mahirap ito, grow foods, kumbaga karne, ang hirap nga Pero okay lang Lord, okay lang. Kasi nasasana yung aming labi, yung aming ngipin, spiritual na ngipin, nang umata ng inyo pong salita ang salita mo pala, Lord, ay hindi lang malinaw. Ito'y mahiwaga rin pala talaga. Hindi ito dapat maliitin. Oh, Lord, ang salita mo ay hindi dapat maliitin. So, pinupuri ka namin sa kadakilaan at misteryo ng iyong salita, yung deepness ng iyong salita na dapat pa namin talagang patuloy na languyin, pagbulayan sa tulong ng iyong Espiritu upang hindi kami malunod, Panginoon. So thank you, thank you Lord. Ang masasabi lang namin, salamat Lord na pwede namin mapag-aralan ng ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen Yan Amen. Okay, okay, okay. so, wakas, natapos natin itong ganitong uh, problematic text kahit pa. Okay? Mabuhay pa ba kayo lahat dyan? Okay, so God bless, God bless. Maraming salamat sa lahat ng dumalo sa araw na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon Linson pa. Okay? Okay, so sign up na ako. Bye-bye. Doon. Ah, ah. -bye.